došla istina, nestalo je laž. Sve će to propasti. Sve će ono što Allah hoće, a neće li to ono što Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjet kako ajet ajat lomi pićmu. Soba. Put. Vjernika. Put. Oh, oh, oh. javne tribine i gostovanja uživo, širok izbor audio predavanja daija sa naše govornog područja, kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. Put vjernika. Put. لا يغيب لا يغيب Ma nema, samo imaju kompjuteri, imamo pera, i mi ćemo sve tako pi, u pisanoj formi doći do šerijata. Hoćete li vi nama da šerijat? Hoćemo, evo vam, imate. Hajde, eto mi ćemo vama ostati sad. Šta će, vidi, u vas je program dobar. A ne damo vam da nosite obilježe islama. Ne damo vam da selam nazivate. Ne damo vam da stavite nikak. Hoćemo da vam žene budu otkrivene. I sa njima ti hoćeš, kažeš njegovu suglasnost, da se on složi s tobom. Eto, nije problem, vidimo mi da ima u tom šerijatu, kao da oni ne poznaju šerijat. www.paltal.com Soba Put Vjernika Put Vjernika أبي هناك الموعد الأكبر تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور يسابق دوجي نماز دوجي زكاة دوجي بوز دوجي حج دوجي جهاد دوجي دوا الله تفهمك pomogne na ti se malo dalje. I tako sve dok melek smrti ne dođe i kaže, momak, gotovo, ti si danas u 1 popio svoju zadnju kahvu ovdje na dinarku. Ja sam dobio naragu u 1 i 6. Završio si sobom. Što si pojao, popio si. I popio, gotovo. Danas zadnji put gledaš svoju braću. Za sad nema više, gotovo. Allah zna, Allah zna ko će od nas i kad umri. Možda se sad zadnji put vidimo. Jel' Možda sad zadnji put. Zašto za kraj, braćo moja. Dobro gledajte. Hoćete li jedan drugom nešto zavrniti ili zategniti? Dobro gledajte, kad se umre, nema više halala. Ne, ne, ne, ne. Tačka, pauta, tačka, kum. Soba, put. ديانيك مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر Francuska لا nikab, Švedska zabranila لا ovi أوبيوني قد 95. ga je Mustafa F. Carić. Ovo F nije Efendija. F. Fulisimo. I Karić, o tako? Oni su zabrali 95. još nikao. Vidiš, da su mušici pravedniji od ovih, po navodni značni. Ovi nakon 15 godina tek. Kad? Kad su vidjeli da imaju u svojim redovima glave i fetve koje će stati za njih. Karadavi i kompanija. Napiši sve može. On mu kaže čestitat, možeš kaže, možda ćeš ga tako prihvatiti da on primi islam. Jer ako mu ne budeš čestitat, on pobježe od tebe. Huda. Ode on, eto nisi mu, ako mu ne čestitaš, umreće kao nevjernik, onda i ti ideš u džahnem. Jer nisi mu dostavio. Katastrofa. Zato ovi jedva čekaju da ga zagrli. Dođi babo i nama koju donese Od kamate, muzike i miješanja muškaraca i žena, lakiranja žena, čupanja obrva. Ma ne, nije problem, šta ti treba? Da ustanu osavi pa da vidi. Samo jedan. سأرحل للعلا لا للدنية سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأماني بإذن الله نهديها هديا سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنية سأرحل للعدا سيفا ونارا ونفسي نفس فرسان أبيا Gledam يا dobro, لا الله i zaplakat, هذا viš kako zaplaće. Ti bi rekao, imam ženu, djecu, slike A pa vam s one strane brda ubio 16 ljudi. Kad ga vidiš, ako blizno se hljeba najste. Pa jesi žene djeca ubili ove vam? Jesi ti? Svatate? Ne padamo mi na emocije. Emocije u islamu jesu napravile ovakve probleme. Što ljudi vide, ti pompa im se neko nasmije lepo i sažali se. Pozori ga u islam pa ćeš vidjeti kad on svoj osmijeh promijeni. Samo mu reci, obožavaš li ti Allaha jednog jedinog? Obožavaš ili ne obožavaš? Zašto ne? Zašto ne činiš ibadat samo Allahu? Kakav Bog? Kakav Isus čovjek? Isti normalan? ti kabrovi? Samo Allahu da činiš ibadat? Klanjaš ili ne klanjaš? Pa šta misliš ti? Ko si ti? Šta si? Frabrne Braković? Šta si ti? Ha? Ja sam kaj musliman? Vidio, samo kažeš da si musliman, pečat i ideš u ambasadu i zavrneš i završio si. Bravo, uđeni. www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika Biće onako kako on hoće da bude. Nama danas ne treba ljudi koji će slavno na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade.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 Njega slavimo. Allaha veličamo. I od Allaha uputu i oprost tražimo. Koga Allah te bareke od tala uputi na njegov put, niko na ovom svijetu neće moći da bilo čime misli da može da uradi da ga skrene s tog puta. A koga Allah ostavi da luta u zabludi, mimo Allaha te bareke od tala neće ga niko uputiti na pravi put. put. A zatim najbolji govor je govor našeg stvoritelja. I najbolja uputa, jedina uputa je uputa njegova posljednjeg roba i poslanika Mohameda sallallahu alaihi sallam. A najopasnije stvari po islam, najogavnije odvratnije stvari po islam su stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha i njegova poslanika. Pa su zlotvori iz džehla i neznanja htjeli da to pripišu i danas dani hoće da pripišu Allahovu vjeri. Poštovani džemate, ljudi koji se pripisuju islamu ovih dana ne odustaju kad kažem ovih dana, ne ne ovih dana, od Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, od objave pa do sudnjega dana, neće odustajati šeitani da prikažu kako ono što oni smatraju svojim mozgovima makar bilo pomješano sa širkom, makar bilo i širk, da je to istina. Pozivaju ovih dana da se što više učvrste temelji fundamenti suživota na ovim prostorima suživot u duljanečkom smislu i suživot u vjerskom su razlika kod nebo i zemlja. Ovi kad misle na suživot, tako žele da se dodvore svojim vladarima, kako bi prikazali tako njima i pokazali da su oni muslimani 21. vijeka, tolerantni, najtolerantniji umet koji je hodao zemljom pa čitam i u štampi i slušam što govore ti vandali hoće da izjednače Isa alaih salatu wasalam u stvari kako ga nazivaju Isa kao Boga i da stave njega do poslanika sallallahu alaih salam i da kažu da to dvoje može zajedno da to dvoje može zajedno da čovjek koga nazivaju Bogom bude suparnik prije svega Allahu Tebareke Otala, a zatim i drug Muhammedu sallallahu alaihi veselam. Zašto kažem Muhammedu sallallahu alaihi veselam? Kažem ovo namjerno. Jer kad ti kažeš Muhammedu Rasulullah i svjedočiš da je on poslanik, ti onda i sebe tvrdiš da ćeš ga slijediti. Zato kažem da bi važnost ovoga bila veća i krupnija opasnost da se to pokuša pojasniti. Da danas ljudi žele da Muhammeda sallallahu alaihi sallam da mu kažu da pruži ruku mušriku i da mu čestita na onome na čemu je. I da sa njim radi, privređuje i sarađuje. I da ga voli, i da ga pazi, i da ga ne vređa. Jel tako? Jer, jer kad ti kažeš da si Muhammedov sljedbenik, To apsolutno znači to. Nikako drugčije. Ako kažeš da ne znači, rekao si istinu. Ti nisi sljedbenik Muhameda sallallahu alaihi sallam. Ti nisi sljedbenik Muhameda sallallahu alaihi sallam. Zbog čega? Iz straha. Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Njegovi sljedbenicu šta? Su stroge prema nevjernicima. Zamilosni među sobom. Vidiš ih kako padaju lice na tle. Čine sezdu Allahu i ruku. I želje je da je naklonost Allahovu dobiju. Allah njima želi da najezdi nevjernike. Da im naljuti. Da im se život zgadi kad ugledaju muslimana. Zbog dina kojeg imaju kod sebe istine. Zbog tevhida. Međutim, danas je uzvišeni kaže a da je uzvišeni htio on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio međutim danas ovi hoće da kažu da je Allah te bareke od tala pogrešio jer on nas nije htio učiniti sljedbenicima jedne vjere i to nam je objasnio Kur'an. da je sve batilo si mislama da ništa neće biti primljeno osim islama. Onom islama sa kojim je on zadovoljan. I da je ja učinio bi nas sledbenicima jedne vjere, suživota i tolerancije, širka i kufra i telhida. Međutim, nije. Ali ovi danas hoće. Ovi danas hoće da učine od nas sve jedno. Da budemo svi zajedno. Da svi imaju pojest popit i da žive u rahatluku. Ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, braćo moja, su za razliku od mnogi danas tražili uputu sasvim negde drugo. Od onoga gdje ovi danas traže. Ja kad govorim ovi danas, kad god mislim na vođe novotara i zabluda, tako isto mislim i na one koji njih hvale. Tako isto mislim i na one koji im daju pare da bi oni mogli to govoriti. Da im članarinu. Tako isto mislim i na one čija su usta puna takvih ljudi. Da oni kao misle nešto drugo. Na njih sve misli. A sahabi Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam su željeli uputu pa su je dobili. Njihova želja za uputom bila je nagrađena nadahnućom Allah te bareke o tala. Walladine jahedu fina na nehdijenahum subulana. Onoga ko se bude zbog nas borio, mi ćemo putem koji nama nama u puti. Mi ćemo putem koji nama nama u puti. Gdje su ashabi tražili uputu? Onome koga Allah uputi, on njegovo srce prema islamu raspoloži. Ali kome? Koga Allah uputi, njegovo srce ide prema islamu. El jaume kmeltu nekom dinekum, vrdventu alekum mirameti, vrditu nekom u islame dina. Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Danas su muslimani neraspoloženi totalno prema ovom islamu. Zašto su neraspoloženi? Zato što nisu upućeni. Jer da su upućeni, oni bi bili raspoloženi prema islamu, a ne prema Vatikanu, Papi, Gligoriju. I prema demokratiji. Pogledajte prema čemu su sve raspoloženi. Sve što im se ponudi od batila, oni se raspolože, dijele letke, pišu, hvale, ne razmišljajući li to dobro po umet više, ne, to je dobro po umet. Samo je to dobro po umet. Zašto? Je li demokratija islam? Wallahi nije. Jesu bidati islam? Wallahi nisu. Jesu kamate islam? Wallahi nije. Jesu ti onda raspoložen od strane Allaha da uđeš u parlament? da činiš bidate, da kradeš, da lažeš, da čestitaš Božiće, da priznaješ druge vjere. Jesi ti od Allaha raspoložen za ovo? Lažovčinu jedna. Onome kome Allah želi dobro, on njegovo srce uputi prema islamu. Srce Bara ibn Malika, Omera radijala van, Abdurrahmana ibn Alfa, Abdullah ibn Masuda, Ebu Bekra, Usmana, Lije, to su srca koja su bila raspoložena prema islamu. Zašto tako su upućena? Danas je umen raspoložen prema svemu, ali prema islamu nikako. Damo je da proživi ovaj život, a da ga se ništa ne dotakne. Da, upi, da niko u njega prstom ne upire. A sami su ovo radili, braćo moja, zato što su se bojali provjeriti. Oni su znali, dobro su znali, da je provjera neminovnost. Koja provjera? Jesi li prije svega musliman ili nisi? Prva provjera, nemoj o tekviru ništa. Ali flamin. E hasime nasu e jutraku, e jakulu amenave um la juftenun. Vole karfetene ladine min kablihim, vole amenene Allahu ladine sadeku, vole amenene kadibin. Zar mislite da ćete ostaviti, biti ostavljeni na miru ako kažete da vjerujete? A? Prvo iskušenje. Hoćeš li biti muvahid ili muširik? Bujru. Da bi Allah ukazao na one, kaže uzvišeni, među vama ko govori istinu koji, laže, koji lažu. Ashabi su se bojali ove provjere. I svaki onaj koji se bude, bude bojao ove provjere, ne bude siguran da je na dobroj strani. Jer je motivacija shaba upravo došla iz straha do ove provjere. Šta? Da ne bi bili munafici, da ne bi bili mušici, da ne budu murtedi. Pa kad dođe, ajat oni pitaju, imao to kod nas. Huzefe donosi spisak. Omer prvi trči jemu Bekr, šta je? Odo da vidim imao me na spisku. Odo da vidim imao mene na spisku. Znate li vi šta ovo znači? Danas spiskovi munafika imaš od A do Ž. On sakriva. On neće da ljudi vidi, e to je pravi munafik. Onaj ko se ne boji munafikluka, on je munafik, budite sigurni. Zato su ashabi. li se ove provjere. Ola nabluvannakum hatta na'lemen muđahidine minkum sabirine o nabluve ahbarakum. Kaže uzvišeni, Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce među vama i postojane čuste. Šta kaže Allah ovde? I meni i tebi. Provjerit ću ja jesi li čvrst. Provjerit ću ja jesi li borac. Iskušat ću ja tebe, robe moj, ne sikiraj se. Sigurno. Doći ćeš na deređu kada ćeš morati i život dati za moju vjeru. Pa to iskušenje kojim te iskušavam tebi je džennet. Šta se sikiraš? Ovdje se ne radi o smrti. Niko od ovih bošnja ne traži ništa. Sami govore, sami laju kao psi na Allahovu vjeru. Laju kao kerovi na Allahovu vjeru. Žele da kažu da Islam može sa kršćanstvom, ne može u Allahi. Ne može čovjek kao Bog biti Bog. Zatim da bude Bog, da bude čovjek i ponovo da bude Bog. Ne može. Jer ako Bog postane čovjek, kako će onda čovjek postati Bog? Kod kršćana može. I kod njihove bratije, koja im ovo čestitaju o čemu ja govorim. Kažu, čestitamo vam rođenje Isusa u Kolijevci. Čestitamo vam na vašem kufru. Čestitamo što je Ebu Džehl i vaša bratja ubijala naše ashabe na Bedru i Uhudu. To vam sve čestitamo. Svaka vam čast. Čestitamo vam učenje Mohameda sallallahu alaihi sallam. 23 godine. Sve vam to čestitamo. Samo naprijed udrite. Mi ćemo vam dati podršku. Ako se pojavi vehabija, ne, ne, ne trebate vi, mi ćemo se prvi obračunati. Mi ćemo vam reći njihova imena. Zna Allah sve. Nemate potrebe. Nama nije stalo da znate vi. Nama nije stalo da znate vi. Na kakvom su to putu bili ashabi? Pa i Allah nadahnuo, braćo moja. Na kojem su putu bili? Pa i Allah nadahnuo. Kaže uzvišeni, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَوْ وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ Kaže, a one koji su na pravom putu, kaže, on će i dalje voditi i na danu će i kako će se vatri sačuvati. Obratite pažnju. A one koji su na pravom putu, valadina tadau, on će i dalje vodit i na danu će i kako će se vatre sačuvati. Koga? One koji su na pravom putu. Hoćemo ponovo nazad nabrajati. Da li je to tebe Allah nadahnuo da ne klanjaš? Je to tebe Allah nadahnuo da se grliš sa nevjernicima? da im naklonost daješ, poklanjaš im pažnju, to te Allah nadahnu, jel? Ako je to nadahnuće od Allaha, onda ashabi nisu bili nadahnuti. Jer oni su se naklanjali mušicama, ali samo kad je trebalo sad ne primakli što bliže njemu. Tako su se oni naklanjali. I brzo završi sa njim. A ovi danas jedva čekaju kad će padati prvi snijeg. Da se zagrle sa njima i da ih ljubi. Da im kažu neke, ti si mene zdrobio, a šta ima veze? Nisi mene. Jel razumijete? Fasovo je onaj koji je fasovo. Pa se tako kite šehitima i šeši šehitskim mezarima. A da možemo pitati mrtve, a? Ajmo srebrničani vas deset hiljada, ustanite da vidite šta ovi danas govore za one što su vas pekli na ražnjevima. Što su vas silovali i ubijali? Ustanite da vidite šta ovi govore. Kažu da se, da se oni pomirili sa njima. Vi se i ne pitate. Vas niko ništa i ne pita. Jer ostali su oni živi i da, im, da se njima ne bi nešto desilo, sad se oni provlači na račun vas. Oni daju oproste i milosti. Evo nas, Petre, Radovane, Jesse Bolan, ma sve ću ja tebi oprostiti. Šta ćeš mu ti oprostiti? Nije tebi oči vadio. Pitaj kaburove. Pitajte kaburove na hiljade mrtvi ubijeni. Da li su oni spremni da oproste? Monafici jedni. Nego vi opraštate. Pa ja vi jeste najbliži popovima. Oni vam jesu najbliži po akidi. Nudite oprosti milost. I monaficima i murtedima i mušricima. Kome god hoćete. Kad kažem nudite oprost, on i dalje bude mušik, a vi dalje nudite oprost. I Allah nudi oprost. Ali samo okrinje Tevhida. A sahabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, nisu ni pomišljali da se suprostave poslaniku, ali sallatu vasallam. Ni pomišljali. Sjedi Rasul, ali sallatu vasallam, i dolazi objava. Klanjajte kako vidite mene da ja Klanjam. A, usta Malikija, Hanefija, Hanbelija, Buharija, Muslim. Te, ja ću ovako, sta ćeš ti meni govor. Ja ću ovako poslaniće. Koja je razlika što je poslanik mrtav i da je živ? Kad dođe naredba. Fela me rabike la yu'minune hatta yuhakimu kafima šeđer ben hum. Tako bi gospodara tvoga Muhammede. Ko naređuje namaz? Allah. Ko naređuje post? Allah. Ko naređuje džihad? Allah. Ko naređuje zekat? Allah. Da li Rasul ništa naređuje? Nema Allah i ništa. Ne zamislio da ono što od sebe uradi. Kad bi to uradio, mi bismo ga dozvali, do, dohvatili za živu kucavicu. Nema Rasul je mrtav. Isti Bog koji je njemu naredio i tebi naređuje. Da li onda oni vjeruju kako treba Muhammedu Rasulullah? Ne vallahi. Ne vallahi. Ne tako mi Allaha. A ne vjeruju Muhammedu Rasulullah zašto? Zato što ovo prvo nije u redu. Nije u redu la ilaha illallah. Jer da je u redu, od gajba je, od akide da mi vjerujemo što ne vidimo. Ne tako vraćam. Da vjerujemo u što ne vidimo, to je naša akida. Rasula ne vidimo. Ne vidimo ni Allaha. Koliko ti omakne ovo i spusti se neviđenje, to jest jekin oslavi, toliko ćeš fulati zapamti. Toliko ćeš fulati zapamti. Pa gledajte kako ljudi fulaju, zbog čega? Zato što sve manje vjeruju u neviđeno. Odatle su kršćani, sinovi majmuna i svinja, samo ono što vide, zato su od čovjeka napravili Boga, pa se njemu hlanjaju. Seđu mu čine, dole upućuju, pa im treba šta? I ki? jer to je kao bliže Allahu. Ko je ga nadahnu na ovo? Allah, jel? Pa vidite kako naši kršćani odu kod Ajvas dedke, tamo se malo pričeste, jer je veći jekin kad ti dođeš kod nečije kabura. Ja? On mrtav i ti si sad vidiš, još ako je kakav šah reza pa hlavi kakav bio dobri, okružite ga dobro da, da ga ko ne odnesi. Oni su se bojali, braćo moja, zato su čuvali sunak Muhameda sallallahu alaihi sallam. Kada on pljune, oni skaču. Tamo gdje je mokrio bila sahaba, oni idu tamo pa mokri. Jer smatruje da je to mudrost. Samo a blajbi namer! Mokri gdje je mokrio Resul sallallahu alaihi sallam ako prolazio tu. Šta mislite da ti to danas uradiš tako? Ti pusti ovo bradu, ti se ruga. Hej, ovaj mokri, to nije vađiv. Mustahab. A ti bradu pusti, on ti se ruga. Da, te, da kažeš da odeš tamo, pa kažeš ovdje mokri za sve. Mokri i ja ću. Rekli bi, ja što ti pretjeruješ u vjeri. Za puno veće opasije stvari oni se rugaju. Je tako? Francuska zabranila nikab, Švedska zabranila nikab, ovi oni, pa 95. ga je Mustafa zabranio. Mustafa F. Carić. Ovo F, nije Fendija. F. Fulisimo. I Karić, o tako? Oni su zabranili 95. još nikab. Vidiš, da su mušici pravedniji od ovi, po naovni znacima. Ovi nakon 15 godina tek. Kad? Kad su vidjeli da imaju u svojim redovima glave i fetve koje će stati za njih. Karadavi i kompanija. Napiši sve može. Mogu kaže čestitat, možeš kaže, možda ćeš ga tako primati da on primi islam. Jer ako mu ne budeš čestitat, on pobježe od tebe. Huda. Ode on, eto nisi mu, ako mu ne čestitaš, umreće kao nevjeri kod najti i ideš u džahnem. Jer nisi mu da Da katastrofa. Zato ovi jedva čekaju da ga zagrli. Dođi babo i nama koju donesi. Od kamate, muzike i mješanja muškaraca i žena, lakiranja žena, čupanja obrva. Ma ne, nije problem, šta ti treba? Da ustanu asavi pa da vide. Samo jedan. Evo, bera im malo da se pojavi među nama. I da mu kažemo, da on pita, šta je sa šeljatom? Jel vi radite na tome da Pa radimo. Pa gdje ste počeli, gdje stajete? Pa evo mi smo pitali, ovaj, mi smo pitali ovaj parlamentu, učeo, daju nam para da mi se učlanimo pa napravimo sve stranku. A on rekao, dobro, šta, da mi pojasnite malo, je to, je, je, je, e, ko te zgrade ima oružja kakvog nema? Ma ne ima, samo imaju kompjuteri, imamo pera i mi ćemo sve tako pi, u pisanoj formi doj do šarijeta. Hoćete li vi nama da šarijet hoćemo. Evo vam, nek imate. Hajte, eto mi ćemo vama ostati sad. Šta će vidjeti, u vas je program dobar. A ne damo vam ni da nosite obilježe i slavnati. Ne damo vam da se nam nazivate. Ne damo vam da stavite nika. Hoćemo da vam žene budu otkrivene. I sa njima ti hoćeš, kažeš njegovu suglasnost, da se on složi s tobom Eto, nije problem, vidimo mi da ima u tom šerijatu, kao da oni ne poznaju šerijat. Ha, znaju oni njega dobro. Pa uzvišeni kaže, oni se neće prestati boriti protiv vas, sve dok vas od čega? Od šerijata ne odrate, Allah lakvar. Neće se nikad prestati boriti, sve dok vas od vaše vjere ne odrate. Od čega? Od šerijata. Od šerijata. Mi ne vjerujemo Allahu što govori. Ja vjerujem Allah. Allah kaže koji god kraj tebe stane, on hoće da se bori, a ti uzme din, da budeš mušik i neće prestati. A ti mu vjeruješ. Ne vjeruješ što ti kaže Allah, pa logika je da odeš ono ko ne vjeruje. Jer ne vjeruješ Allahovim riječima da si otvorio Kur'an i kad ga otvoriš ti tumačiš kako tebi paše. Ili hampasuje što bi rekli. Allah kaže neće se prestati boriti protiv vas sve dok vas od šerijata ne odvrate. Je tako? Jes tako vam i njega jednog jedinog. Alhamdulillah. Uzvišen i to kaže ja vjerujem čvrsto sto posto. I ovi kažu mi vjerujemo ali žele između toga nekakav šta? Stav da zauzmu. La tebina li halki la velike dinu kajmu velakin ekstra nasila jalimu. Nema izmjene Allahove vjere. Nema promjene Allahove vjere. La te bijeli halke Allah. Ja sam vas zato stvorio za šeljer. Vi ste zato. Prema tome se ponašajte. I to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Ovo ne zna. Ovi odmah kaže, vidiš je jela, nije opravdava neznanje. <laughs> Tako se igraju i lažno na Allahove ajde. www.paltal.com Soba Put Vjernika Put Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prva stvar zbog čega ljudi radi ovo. Kaže mi ljudi muslimani koji kažu, deklarišu se da su muslimani, i kažu da vjeruju Allah i poslanika sallallahu alejhi ve ali vjeruju samo kad treba zapjevat malo kad je majka Muhammeda rodila tad se svi rasplaču kaže blago majci koja ga je rodila a ona u džehennem lažu čim stigne ko laže debelo laže i prva stvar što se dešava kod umeta jeste neubjeđenost da će sunet biti gornji mi da smo ubjeđeni Allaha mi uzvišenog, Allah bi nam dao sve na tacne. Ubjeđenost fali. Zato ashabi kod sebe su imali tekakovu komponentu. A ova ubjeđenost dolazi sa promedbom Allahovi ajeta u dijelovi hadisa poslanika sa Allahovi sve. Jedno po jedno, kako godina prolazi sve si čvršći i jači i samim tim mora da bude ubjeđenost veća. Ubjeđenost veća. Pa kaže uzvišeni, Ketebe Allahu le aglibenne wa rasuli inna Allahe kaviju naziv. Kaže uzvišeni, Allah je zapisao, ja i moji poslanici, šta? Sigurno ćemo pobjediti. Allah je silan i moćan. Uzvišeni kaže, ja i poslanici moji sigurno ćemo pobjediti. Gdje su oni koji vjeruju u ovu sigurnost? Gdje su oni jak, sa jakinom koji su ubijeđeni da će ja i moji poslanici, to jest Allah i njegovi poslanici, to jest svi oni koji budu slijedili njegove poslanike, sigurno pobijeti. Gdje su? Gdje su? Lako je raspoznat koji to nisu. Veoma lako. Zašto? Zato što sigurno straže svugdje mimo kod Allaha Azzavadža. Svugdje traže sigurnost i bježe iz sigurnosti na sigurnost. Kad Allah kaže, ja i poslanici moji, šerijat moj i moji poslanici, ono sa čime sam i poslao, sigurno će pobijediti. To je prvi faktor. Nema ubjeđenosti. A gdje nema ubjeđenosti, pojavit će se smutnja. Gdje se pojavi smutnja, tu najprije legne bidat, kad legne bidat, to je najbliže širko. Najbliže da se učini širko. Zatim, oni nisu odabirali strane po nahođenju. Ashabi. Ne, već po naređenju. Ovo je šerijat, braćo. Ashabi nisu odabirali strane po nahođenju, nego po naređenju. Ama tebi je naređen džemac čovječe. Tebi nije naređeno da ti po nahođenju izabiriš koja strana ti hoćeš. Nego ti je nare... farz džemac, farz. Onaj na čemu sam ja i moji ashabi, kaže poslanik Salavari Salavari. Salavari. Pa su se podijeli, kaže, kršćani u 72 skupine i židovi se podijelili. I moj umet. Pa Resul sa sve kaže da su se oni podijelili, a ti hoćeš da sastaviš. Oni se podijelili, a ti hoćeš da sastaviš. Umet i kršćane i židove zajedno. Svi smo mi, kaže braća, jeste, jeste. Mi vam to priznajemo. Jer vidimo i sami kažete da su vam braćali. Molimo Allah da vas proživi sa vašom braćom. Amin. Jel ne? Amin. Vi kako mi to slatko kažem. Rad. Nimaš ušte problema s tim. Zato što si ubijeđen. Zato što si ubijeđen. Priznavanje tuđe vjeri. Samo ako sumnjaš u njihov kufr, ti si dao talat islamu. Završio si sa islamom. Sumnja samo u njihov kufr. Završio si sa islamom. A svaki dan u suri Al-Fatiha ti tekviriš. Židova, volao boli i kršćani. Je tako? Svaki dan. I ljudi opet ne vidi. Zato su ashabi odabirali stranu po naređenju. Oni su samo slušali šta im se govori i tražili koja je to njihova strana. Koja im je naređena, ne na ponahođenju. Pa vi se sjećate Besira, evo Basira, radi Allah Kada je ostao u Mekki, znao je on da mu je naređen džemar. Jes tako odo ja za Muhammedom, ali salatu wasalam, da će meni Allah izlaz. Allah, otpe zlatni primjer. Odo ja iz Mekke Muhammedu, ali salatu wasalam, da će meni Allah izlaz, ne držim sa njima. I on dolazi i kaže, poslali se selem, teško njemu, Ovaj čovjek samo kad bi imao uzao se vojsku, on bi mogao da izazove rat. Mudri ashab, konta mudre i promislive riječi. Ode na pustinju i kraj obale mora. Je on bio žemak Muhammed ali sallatu wasallam? Jest. Pa poslušao svog poslanika, skonto odmah koliko je sati, vidio meni indirektno, kaže, ode, ode ja kraj vode. Za kratko vrijeme 300 specijalaca ima u zasebi i okreće sav ugovor u korist muslimana. Allah bakar. Znao je koja strana se odavire. Znao je koja strana je naređena, nenahođena. Hajmo mi tamo, jest, tu ima i ovog i onog. Sami tako govore, braćo. Jes kaže da tu ima i kofra, jes da tu ima i širka, i bidata, jes da tu ima i ovoga i onoga, i obožavaju se kipovi, i turbeta, i kamarovi. Ali šta ćeš? To su naša braća vidi ove akide. Akida vesela sveska. Vraću, jes da to ima sve, ali nema veze. Hajmo, šta je ovo? Ovo je nahođenje. Ovo je traženje i ulaženje u džemat po nahođenju. Jer eto, pretpostavljam, tu ima sve, ali hajdi. Ne, ne, ne. Tebi je džemat naređen, rođo moj. Tebi je rođo moj džemat naređen. Pa kad ne bude džemata sam, Jel ne? A ne da hodaš i trča, trčkaraš ko da je islam loto. Pa što više uplate, to je bolje. Da trčkaraš i da vidiš da ima više ljudi, koliko je više potpisnika, peticija, sve što više potpisnika za džemat, za, za ono da smo mi na istini sve smo jači. E, jeste malo sutra. Nemojte da vam se to ikad u životu desi. Ako vam se desi da morate peticije skupljati, da bi ljudima pokazali, da vide ljudi koliko vas ima na spisku, da ste na istini, uzmite tu peticiju i nosite i znate gdje. Neću da govorim u današnjem danu. Pametni ste vi. A sabija lava, poslanika sa lavovi selem, su braćo moja, druga stvar, vjerovali u Allahovo obećanje. Va men hazdaka min Allahi haditha. Kaže, a čije su riječi od Allahovi riječi istiniti? Gledajte ovo, čije riječi? Allahove. Rasul sada sada govori po svome hiru. Kur'an i sunnet. Odjava došla. I uzvišeni kaže, a čije su riječi? Od Allahove riječi istiniti. A sahabi su vjerovali u ove riječi. U koje? U ono što njima uzvišeni kaže. Zašto jesu najbolja generacija muslimana? Pa zato što su vjerovali. Znali su dobro da je za njihovi neimaština, gladi, iskušenja, proganjanja, sabura, znali su oni dobro da je pobjeda. Oni su znali da ne mogu biti izgubljeni nikak. Ne ovo znali. Nije dovoljno samo znati. Ubijeđeni. Ubijeđeni su bili da su Allahove riječi istina i oni su samo čekali. Šta? Kad će se obistiti ono što Allah kaže? Ima vjernika koji ispunjavaju zavet dat Allahu. Ima ljudina. Jedni su završili. Jedni čekaju da to dođe. I jedni i drugi nisu ništa izgubili. I jedni i drugi nisu ništa izgubili. Ljudina i muškarčine. Šta možeš izgubiti, Bola? Onaj kome je žao gubitka, u stvari žao mu je samo ovog dunjavka. Da mu je da ne umre nikad. Ne do Allah da je ovaj dunja ovog nječem. Allahu ekber, Allah je pravedan. Ne daj Bože. Ne daj Bože da je ovaj dunja ovog nječem. No tu sirune hajate dunja. A vi više volite život na ovom svijetu. Vel ahiretu hajru alka. Vama su dženneti. Pustite ovo. Dajte ovom tada. Doće dunjavnog za vama polizan kao konobar na tacima da vam ga donosi. Ošovo, ošovo. A neka će taca biti prazna. Šta si izgubio? Šta si izgubio? Mi nismo doživjeli da čujemo s one strane zida ili negdje tamo kako naša braća čujemo kako im sreva krče i plaću od glade. Nismo doživjeli. Alhamdulillah. Nismo doživjeli da moramo list uzeti u ustavu. Nemaš šta da jedeš. Ne kažem da je sjajno, daleko od toga. Ali da znaju koliko je nama ovako sjajno. Ovi što imaju milijone eura, Allah, budite sigurni da bi pocrkali samo da, nam, da im prodamo ovo, ove naše osmije. <laughs> da im prodamo, kažu. Jer vidite da oni nikad nisu nasmijani. I novotari, i ovi, sve. Koji, pazite, osmije nije osmije dunjalučara. Ima dunjalčara i ovi što su zadovoljni platama, jel da? Nije to isto ko osmijeh koga? Osmijeh šehida. Osmijeh mu'mina. Dobro mu uvijek. I kad se malo i raspoštulje opet mu kasnije dobro. Jer ima, ima vagu. Ima barijer, dođe namaz, dođe zeka, dođe pol, dođe hajj, dođe džihad, dođe dova. Allah te pomogne da ti se malo i opet dalje. I tako sve dok melek smrti ne dođe i kaže, momak, gotovo, Ti si danas u 1.5 popio svoju zadnju kahvu ulja na dnjavku. Ja sam dobio naredbu u 1 Završio se s ovim. Što si pojao, popio se. I popio, gotovo. Danas zadnji put gledaš svoju braću. Za sad nema više, gotovo. Allah zna. Allah zna ko će od nas ikad umri. Možda se sad zadnji put vidimo. Jel' ne? Možda sad zadnji put. Zato za kraj, braćo moja, Dobro gledajte, hoćete li jedan drugom nešto zavrniti ili zategniti. Dobro gledajte, kad se umre, nema više halala. Nema. Što se mene tiče, čistite. I sve što ima ljudi, sve jedno mi je Allah. Sve halali. Od inspektora, oni taguta, sve mi je sve jedno, Allah. Allah, mira sam ko bubica. <laughs> Što bi rekao. Jel le? Sve jedno mi. Ali dina ne damo. Vjere ne damo. I mi ne damo pomiješati emocije sprem vjere i emocije dunjalka i sprem ljudi. Znam ja dobro, zna vlah i zaplakat, da viš ako zaplaći. Ti bi rekao, imam ženu, djecu, slike vadi, a vam s one strane brda ubio 16 ljudi. Kad ga vidiš, ako blizno se hljeba najst. Pa jesi žene djeca ubili ove vam, ili ti? Svatate, ne padamo mi na emocije. Emocije u islamu jesu napravile ovakve probleme. Što ljudi vide, I pa im se neko nasmije lijepo i sažali se. Pozovi ga u islam pa ćeš vidjeti kad on svoj osmijeh promijeni. Samo mu reci, obožavaš li ti Allaha jednog jedinog? Obožavaš li ne obožavaš? Zašto ne, zašto ne činiš ibadat samo Allahu? Kakav Bog? Kakav Isus čovjek? Isti normalan? Kakvi kabrovi? Samo Allahu da činiš i ibadat. Klanjaš li ne klanjaš? Po pa šta misliš ti? Ko si ti? Šta si? Fraborne Braković. Šta si ti? Ha? Ja sam kaj musliman. Vidio, samo kažeš da si musliman, pečat i ideš u ambasadu i zavrneš i završio se. Pravo uđene. Zato vraćam moje. Savjetujem sebe i vas. Klonite se ovakvih ljudi. Allah molim da njih uputi napravi put. Amen ovi ljudi koji koji zagovaraju sve i svašta osim čiste i ispravne vjere budite sigurni u skorije vrijeme sve više i više bit će prepušteni na sebi i vidjet ćete ko što vidimo sad u što sve su u stanju pozivati zbog čega? zato što nisu nadahnuti od strane gospodara te dare kretala kad nisu nadahnuti to znači da nisu upućeni Molim Allah da budemo od onih koji će upućivati na pravi put. Amin. Koji će pokazivati šta je pravi put. Allah upuće. Molim Allah će bare kemo tala da nas uputi na pravi put. Amin. Allah molim da nas uputi na pravi put. Amin. Molim Allah će bare kemo tala da nam podari bereketa u radu za Islam. Amin. Allah molim da nam podari bereketa u našim porodcama, u našim njivama, u našim ženama, u našoj djeci. Amin. Molim Allah te bareke o tala, da nas sačuva svake vrste novotarije, novotara i mušlika. Molim Allah te bareke motala da nas od njih udalje što dalje. Molim Allah te bareke motala da nam pokaže istinu istino i da nas nadahne kako da je slijedimo. Allah molim da nas da nam pokaže zavodu zavodom i da nas nadahne kako da se čuvamo. Allaha molim da pomogne našu braću koja se bori za uzizanje njegove riječi. Amin. Molim Allah te barake od tala da rukava muđajida rastori tagute, baraka, Obamu, babu, Ali i kompaniju, molim Allah te bareke od tala, da doživimo poraz svi tirana nad muslimanima. Molim Allah te bareke od tala da uništi njihove ekonomije. Allah molim da im prodrma njihove ekonomije. Da naredi zemlji da guta njihove sefove. Molim Allah te bareke od tala da nas pomogne da dadnemo talak dunjaluku. Amin. Molim Allah te bareke od tala da nas pomogne da dadnemo talak dunjaluku. Amin. Molim Allah te bareke od tala da nam podari toplinu ahireta. Amin. Molim Allah te bareke od tala da nam umili smrt na Allahovu putu. Amin. Molim Allah te bareke o tala, da nam omili pogibiju na njegovom putu. Amen. Molim Allaha te bareke o tala, da nas nadahne, da napustimo dunjalu. Molim Allaha uzvišenu, da nas pomogne učesti naše korake. Amen. Allaha molim, da nas pomogne protiv naroda koji ne vjeruje. Allaha molim da od nas učini one koji će pozivati samo njemu. Allaha molim da učini od nas one koji će biti sredbenici Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Allaha molim da nam pokrije naše sramote, naše tajne i javne grije. Allaha molim da nas pomogne da vratimo dugove. Allaha molim da nas pomogne u našim projektima. Allaha molim da nas pomogne u našim projektima. Allaha molim da nas pomogne u našim projektima. Allah molim da nas sastavi zajedno na dunjalku i u džennetu. Allah molim da nas sastavi zajedno na dunjalku. Allah molim da nas sastavi zajedno da se borimo da Allah varje bude gonja. Molim Allah te barek i tela da nam gre opreci u džennet da se uvede. Allah molim da nas sastavi sa poslanicima, šehidima, iskrenim. Alhamdulillahi, rabbi lalimi. Soba put, vjernika. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltaku.com Soba put, vjeru soba put. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika